Ако се секавате минатиот пат, зборувавме за неверниот поднаводници Тома, поднаводници не за тоа што сварно не, бил неверен, туку видовме дека и сите други не биле нешто по-силни од него во верата, тој ден, неделата, кога Исус воскреснал, затоа што сите морале да видат па да поверуваат. И Минатиот пат истакнавме го истакнавме токму оној дел каде што Исус му се обрека на Тома, значи после 8 дена од таа недела, која и Тома е присутен, единствениот кој што не го вишел Исуса до тогаш, застана, вели Исус, еве 20 глава Јовано, тамо да продолжиме, 26 стих, а по 8 дни неговите ученици пак беа внатре, и Тома со нив, додека вратата беше затворена, Исус дојде, застана на, среде нив, среди, на средина и им рече мир вам. Ко прво, зашто им се обреќа вака? Зашто мир вам? И предходниот, мислам, пред 8 дена во неделата. Мир вам. Вообичаен поздрав може да кажеме, може би меѓу тоа. Не, затоа што биле исплашени. Исплашени до коска. Под заклучена врата, вели тамо нели во еден друг текст од јудејците, меѓутоа се плашеле воопшто, значи да не бидат и тие уапсени, да не бидат фатени, затоа што ете нивниот учител загина, сега тие се наред. И зошто целиот овој страф? Затоа што не го разб... не ги разбра писмата. Ако се сеќавате минатиот пат спомнам. Не ги разбра писмата. 27 стик потоа му рече на Тома, значи Исус му се обрека на Тома и му веле, испружи го твојот прст вамо и види ги моите раце, испружи ја твојата рака и стави ја во моите ребра и не биди неверен, туку верен. Тоа беше и насловот на темата, не биди неверен. од пат. И Тома му одговори му рече, мој Господ и мој Бог. Uh, та да, она негова храбра изјава, дрска дури изјава, дека доека не видам и доека не го ставам прстот, нема да поверувам. А Исус со оваа изјава кој му вели не биди неверен, видовме минатиот пат дека а, сака да му посочи да верува на извештеот од апостолите, затоа што апостолите 8 дена учениците му трубеле дека го виделе Исуса жив, а тој не поверувал. Во преносна смисла кажавме, односно, во превод, така да кажеме, за нас денеска тоа значи верувај на сведоштвото на Библијата, верувај на Словото. Се се врти околу Словото. За да бидеме верни, верата која што толку многу прецени е потребна, посебно во овие последни зли времења во кои што живееме, како што ја видовме од пуката, ќе се повторат некои настани како во е, она долина Дура таму, во Вавилон, навистина ни е потребна цврста вера. А за да бидеме цврсти во верата, за да бидеме верни, а не неверни, треба да поминуваме повеќе време со Словото. Верата тоа и ослушањето на Божито Слово. Тоа е толку јасно. И сега, ако минатата тема се викаше не биди неверен, ова ја крстив маловерни. Значи, некако во сличен правец, ќе продолжиме. Во неколку ситуации во Новиот Завет, и тоа пред се во Матеј, ми имаше и во некои другите евангелија, ќе видиме ред ке одиме, Исус им се обрека на учениците на Петар во една прилика со мало верни. И денес ќе имаме за цел, тоа е мојата цел, верувам дека ќе остварам, да покажеме што се може да делува на нашата вера односно да не направи мало верни. Читаме најпрво во Матеј 6 глава 30 <clears throat> стих. Матеј 6.30, а ќе земеме подосно, мал, мислам веднаш после тоа и малку пообширно во контекст, овие стикови, некаде лани или полани беше, ги обработувавме во оквир на онаа моја серија, ако се секавате, а, кога Господ прашува, затоа што овде во овој текст се спомнати, се наведени повеќе прашања што Исус ги поставува до учениците. Че значи, најапред 30 стих од 6 глава Матеј, вели и Ако Бог ја облекува така полската трева, што денес е, а утре ја фрлаат во печка, нема ли многу повеќе вас да ве облече, маловерни? И тоа е баше прашањето. И еве ќе повториме некои мисли, тоа беше лани полани, како што реков. Ако земеме во контекст од погоре, од 25 стих, за да видиме зашто зборува Исус, иако не, е познат, не се познати овие збори. Ова е дел од она негова а, проповед на гората на блаженството. Затоа ви велам, не грижете се за својата душа што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело што ќе облечете. Зар душата не е повеќе од храната и телото од облеката? Погледнете ги птиците небесни. Тие ниту сеат, ниту жнеат, ниту собираат во житници, а пак нашиот небесен татко ги храни. Зар не сте вредни многу повеќе од нив? Кој од вас може, грижејки се, да му придаде на својот раст еден лакот? Зошто се грижите и, се, об, и за облеклото? Погледнете ги пол, полските лилјани, како растат, не се трудат ниту предат. А јас ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. И ако Бог ја облекува така полската трева, што денес е, а утре ја фрлат во печка, нема ли многу повеќе вас маловерни? И дори продолжува натаму, вели, и така не грижете се, велејки што ќе јадеме, или што ќе пиеме, или што ќе облечеме. Зашто сето тоа го бараат и народите, зашто Вашиот небесен татко знае дека ви е потребно сето тоа, но барете го најнапред, Царството небесно, неговата правда и сето тоа ќе ви се додаде. И така завршува овој оваа глава овде повторно. Не грижете се за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за себе си. Доста му е на секој ден неговото зло. Што забележуваме во овој текст? Кој збор најчесто се користи? Не грижете се. И на вистина грижите ја убиваат верата. Човек кој што е верен, кој што ме е предан на Бога, му ги предава и грижите, како што нели самото писмо вели, самиот Господ вели, предајте ми ги сите грижи на мене, и јас ке се грижам за вас. И да, тешко е наистина во денешно време кое што живееме и конкретно баш за во нашата ситуација во Македонија има еден куп луѓе кои што се грижат баш што ќе јадат и што ќе пијат утре и што ќе се облекуваат заради безпарицата нормално. Но дури и за такви основни потреби Господ вели залудно е, значи бесмислено е да се грижите за тоа кога јас како ваш татко кој што сум ве создал, сум ви дал живот И сега ќе ве оставам без да јадете, без да пинете. Не грижете се за тоа. Или што ќе се облечете. Ке се сетам пак на тие мои детски денови, кога или после некоја игра, или после школа, се враќам дома и ја не размислувам дали има или нема што да јадам, туку се прашувам што ќе јадам, значи што, што ми изготвиле. Зошто? Затоа што мајка ми и татко ми се грижат за мене. Колку повеќе не треба да веруваме во нашиот небесен татко, дека се грижи за нашите основни потреби. Тоа се основните потреби. Не смееме тука да се сомневаме, не смееме, не смее тука нашата вера да паѓа. А грижите се опаст. Че еве овде во овој контекст грижи за што ќе се јаде, што ќе се пие, за основните потреби. Меѓутоа ние зашто ли уште не знаеме да се грижиме денеска? И што со тоа? Што ќе постигнеме што се грижиме? Ке додадеме ли овде, вели, значи во тој текст вели колку е бесмислена грижата. Не можете ништо да направите со тоа што ќе се грижите. Само можете да се уништите сами себе. И здравствено, и секако, и на крајот, како што реков, погубно делуваат грижите на верата. Е што вели Елен Вајд, вели, грижата е слепа и не може да ја согледа и днината, но Исус го гледа крајот од самиот почеток. Еве, денеска Така заврши и текстот. Значи, немојте да се грижите за утрешниот ден. Ние не знаеме стварно утре што ќе биде. Еве, може би на поведок Трета светска војна, не знаеме. Зависи сега како ќе изреагираат русите околу ова случајот со Сирија. Но тоа е се во Божи раце. Зошто па да се грижиме? Што ако се грижиме? Најчесто се грижиме, како што вели една тамо поговорка, за а, нештата кои што би биле, а уствари на крајот нема да се случат. И зашто сме се грижиле, и зашто со сите тие грижи сме си нанеле зло на самите себе, и физички, и психички, и тренатаму. Нема потреба. Верното чедо, еве, го обработувавме Данијел. Седрак мисле ги обденавал. Зашто се грижеле тие? Данијел исто. Дури викаат, тоа е, то е верата, значи, Господ ќе не спаси, ние знаеме, ама дури да не не спаси, ние и понатаму ќе му останеме верни нему. Господ има се во своите раце, се под контрола, не потреб да се грижи. Грижите уништуваат верата. И не за джаба Елен Вајт ќе каже, нели, оној цитат кој што често пати го повторуваме, ние за ништо не треба да се, да, од ништо не треба да се плашиме или да се грижиме за еднината, Осен, вели, ако заборавиме како Господ не водеше во минатото. Значи, многу е битно да се секаваме и на а, добрите дела, што а, и, а, Господ ги правеше за нас, но тоа е малку повеќе во контекстот следниот случај, подосно ќе спомнеме пак, ќе видите дека се поклопува. Значи, грижата е слепа и не може да се огледа еднината, но Исус го гледа крајот од самиот почеток. За секоја тешкотија, тој има подготвен пат за да ни донесе олеснување. Нашиот небесен татко има и лјадници наши да се погрижи за нас. И лјадници наши за кои што ние не знаеме. И ние сепак и покрит тоа се грижиме. Оние кои што ќе прифатат ова начело, а, начелото пред се спомнато во 33 стих, барете го најдапред Божието царство. И неговата правда, а се друго ќе ви се додаде тие што ќе прифатат ова начало, службата за Бога и неговата слава да им биде на прво место, ќе видат како грижите ќе исчезнат и ќе здогледаат јасен пат пред своите јасен пат пред своите нозе. Да. Без оглед на ситуацијата во која што сме или без оглед на тоа за што се грижиме. Прво барете го Господа. Еве го Даниел, Супер пример. Што направи? Која се најде во на оној тежок, голем испит, најнапред го бараше Господа. Заедно сите влегува вели во куќата таму и се молеа за милост од Бога. Да им ја открие тајната, да им го покаже сонот, затоа што нели било прашање на живот или смрт. Во она парабола за семето, како се прикажани грижите за овој живот? Нели почвата и семето? Трнје кој што вика го задушуваат Словото. Значи, ете, прве нели имаме она патот, па камена почва, па почвата, подобра почва, каде што нели зрното нашло, влага доволно, се што му треба и никнало, ама подосна било загушено од трњето. Тоа се грижите. Од Словото доаѓа верата, а со грижите ние го загушуваме го неутрализираме влијанието на тоа слово, кое што би требало да го има врз нас и врз нашата вера. Така да му ги припуштиме грижите на Господа. Пример, дури тогаш го спомнавме со Марта и Марија. Ели пример кој што нели се гледа што треба да биде приоритет, но исто супер примери за за која зборуваме за грижите. Нели Марта се пожалила затоа што Марија не и помогнала во кујната, дека нели Исус често пати знаел да навратува кај нив, во спремањето, нели Марта се грижела повеќе да го угости Христа, што не е ништо лошо, нели? Но Исус ќе ја пофали Марија, а Марта ја поучил, ја укорил да кажеме така, дека се грижи за многу нешта, а вика само едно е, односно Марија го избрала на најбитното, најважното. Што? Што избрала Марија? Избрала да коленичи, да да, да клечи, да, да седи покрај Исусовите нозе и да го слуша Словото. Тоа е најбитното. Ни Тома, ни учениците, ни Марија, ни било кој искрен христијанин таа недела немаше да биде разочаран поготова, нели, случајот со оние 20 кои што чекорале кон Емаус, ако веруваа на Словото, уште на Словото Исусово, кој што им трубеше дека синот човечки треба да пострада, ама и да умре, нели, и да биде закопан, и да воскресне третиот ден. Ќе беа радосни, ќе го чекаа, ќе го очекува воскресението, но тие не се држаа за Словото. Не може да го разберат Словото. Затоа ни треба време да поминеме, да минуваме со Словото, за да го разбереме, да дозволиме Духот Свети да не вдахне со сите тие пораки што ги има Господ за нас преку еден куп ветување што ги има на секоја страна од Библијата. И така ќе јакне нашата вера. Што вели во Лука 21.34, еве, нели, имаме убава полука за подготовка на последното време. Како делуваат да грижите за во нашата подготовка? Лука 21.34. Позитивно или негативно? Баш во стих, во тој контекст, вели, но внимавајте, Лука 21.34, но внимавајте на себе си, вашите срца да не бидат оптоварени со пријадување и пијанство, и со животни грижи и да не ве затекне ненадејно оној ден. Значи, грижите само може да не одвојат, да не отрнат од подготовката за последното време. И да го отрнат нашето внимание од оно, она вистинското и да не најде тој ден ненадејно, да не изненади. Прво Петро 5.1.7 е токму на стика што вели сите грижи фрлете ги на него. Не мора да отварате, тоа веќе неколку пати го спомнат. Е сега втора ситуација во Матеј 8 глава, 26 стих. Матеј 8.26 Сме го обработувале и ова порано во контекст на бурите и неволите. Зато што ова е во она прва бура што ја доживеале учениците на Галилејското езеро или море. 8.26. Повторно изразот маловерни. Матеј 8.26. И им рече, зошто се боите маловерни? Тогаш стана, ги прекури ветровите и морето и настана голема тишина. Ова е, реков, првата бура, каде што Исус се наоѓа во коработ. Исус е тука, спие, одмора, има неверојатен мир среде таа бура, И Елен Вајт каже, знаете ли, од каде му бил мирот на, на Исуса Христа? Затоа што целосно имал довер во својот отец. Ако тоа го имале и учениците, немало така да бидат вознемирени и испаничени среде таа бура. Значи, покрај грижите, имаме и друга ситуација овде. Што е? Вели Елен Вајт, презаокупирани со самите себе и со тоа да се спасат, забравиле на Исуса, забравиле дека Исус е со нив. Еве зашто е битно оправдување со вера, да се свати во суштина. Да се свати дека ние самите себе не можеме да се спасиме. Спасението во Исуса Христа. Затоа што, ако се свртеме кон самите себе, ако сме заокупирани со тоа што ние можеме, ќе забравиме на Господа. Тоа е едно со друго, не иде. Тргнете го погледот од себе. Вели, ако учениците имале добро во Него, во Исуса, би го сочувале мирот. Нивниот страф во моментот на опасност го открил нивното неверие. Значи, в моментот на опасност и стравот, стравот како и во неделата, денот на Воскресението, покажува само неверие. Стравот покажува неверие. Ако вие имате вера, Да, може, не збруваме сега за оној страв, нели, што е нормална реакција, ете, ако, не знам, <laughs> една мачка нападот да ви исплаши, мислам, ке се јави некоја нормална реакција на страв, меѓутоа збруваме за страв, страв во коски. Страв кој што е состојба, не е само некоја ситуација. <clears throat> Нивниот страв во моментот на опасност го открил нивното неверие, обидувајќи се да се спасат себе си, забравиле на Исуса. тој можел да им помогне дури тогаш кога гледајќи ја својата немок му се обратиле нему. Значи, оттргнете ги мислите дека можете нешто самите да направите. Затоа што сето тоа го одвртја нашиот поглед и вашиот поглед од Исус. Значи, не само грижите, туку и свртеността кон себе. Колку често и ние поминуваме низ искуството на учениците? Колку често ние поминуваме вакви <laughs> искусства, Да бидеме отворени, реални, наистина често. Кој ќе се најдеме во бурата на искушенијата. Ние се бориме сами со бурата, заборавајќи дека постои еден кој може да ни помогне. Се надеваме во собствената сила, се доека неја изгубиме надежта и се најдеме на работна пропаст. Кога тоа е непотребно. Веднаш треба да го повикаме Исуса, Господа. Тоа ж вика се секаваме на Исуса, кој ќе се најдеме на работна пропаста. Без разлика, дали сме на копно или море, не треба да се плашиме ако го имаме Спасителот во своето срце. Не треба да има место за страф и паник. Живата вера во Откупителот ќе го смири морето на животот и ќе не ослободи од опасноста на начин што тој го смета за најдобар. Да, стравот. И до стравот доаѓа пак од свртеността кон себе. Елен Вајд вели немирот, виде, стравот, доаѓа, вика, од нашето јас, колку повеќе гледаме да си угодиме самите на себе си, гледаме на себе, од таму доаѓа немирот. А Римјаните 5.1, тоа е и 2, значи Римјаните 5.1 и 2, тоа се утринските стихови за денеска, така се поклопија. Мегутоа 5.1 Римјаните вели, оправдани преку вера, оправдани преку вера, преку Исуса Христа имаме мир со Бога. Че мирот доаѓа од оправдувањето со вера. А кога вие сте свртени кон себе, кон своите сили, вие заборавате на Господа. Вие немате оправдување со вера тука и автоматски доаѓа немирот. Или она убава мисла, колку повеќе гледам на себе, толку повеќе гледам дека е невозможно да бидам спасен а колку повеќе гледам на Господа, толку повеќе гледам дека е невозможно да бидам изгубен. Вистина тоа е тоа. Е тоа. Затоа да го тргнеме погледот од себе и да го свртеме погледот кон Исуса. Да го тргнеме погледот од бурата. Еве ситуацијата во Матеј 14 глава 31 стих, тоа е втората ситуација, втората бура на морето, која што ќе се случи <clears throat> веднаш после она големо чудо со кога Исус од петте леп, лепчиња и двете мали риби ќе нахрани сума сумарум некаде од прилика 20.000 народ. И знаете, сите се згнале по него, сите сакаат да направат цар од него, вклучувајќи ги учениците. Зошто сега, пред да доеме до Петар во таа ситуација, зошто сега учениците се испаничили и пак се исплашиле во оваа втора Знаете ли зашто? Затоа што биле имале погрешни очекувања. Слично како а, а, во неделата на денот на Воскресението. Зошто биле испаничени, исплашени, избезумени? Затоа што тие не очекувале дека нивниот спасител ќе заврши на крст и ќе умре. Тоа не било нивната идеја. Тие очекувале дека тој е тој Месија кој што ќе ги спаси од римјаните, ќе воспостави земско царство и така натаму, ќе, ќе уживаат во благодетите ќе бидат ослободени од конечно од робството. Погрешни очекувања и не само тоа, туку и се задржувале на разочарувањата. Разочарувањето кое што ги офатило заради тоа што Исус им рекол, ги отпуш, отпуштил народот, им рекол запловете, а он се качил тамо на брдото да се моли. А ти очекувале да го зацарат. Се викаат, зошто вој одбива да се зацари? И почнал мнежот, почнал да ги јаде црво, што елеме, читете во копнежот на вековите. Се задржувале на тоа, на што? Аха, зашто овој неке да биде цар? Па друга мисла, па зашто него спаси Јован Крстител, зашто допушти да, да загине човекот? Може би он не е вистинскиот Месија и така натаму и така натаму. Знаете, мнежот кој ќе почне да јаде разочарувањето. Заради тоа што мислите ги задржале на ова, наместо веле Елен Вајд на предходниот ден и големото чудо со лебовите и рибите, затоа неподготвени ја дочекале бурата и паднале на испитот и биле исплашени. Значи како одиме? Првин, грижите се тие кои што не прават мало верни. Второ, свртеността кон себе, кон своите собствени сили, не прави, не прави маловерни. Трето што кажавме овде, задржување на разочарувањата во животот, место на она што Господ направил во нашиот живот. И еве, тука спаја она, она изива на Елен Вајд. Нема што да се плашиме ние за еднината, освен ако заборавиме како Господ не владеше во еднината. Значи, секјавајте се на тоа како Господ ве водел во минатото. Не се задржувате на разочарувањата, на падовите, туку на тоа како ве водел, како успел да ви изведе, како сте добили некоја победа и така натам. Тоа може да ви зацврсти верата. Спротивното може да ви направи мало вера. И кога сме веќе кај Петар, кај таа истата бура, Токму тој, таа, изјава мало верен, Исус му ја упатува на Петар, иако таа важила за сите ученици. Значи, Мате 14.31, тоа е последниот случај, со тука и ќе привршиме, Мате 14.31, значи, кога Петар ќе зачекури по водата, Но 30 стих вели го виде силниот ветер, се исплаши, почна да тони и извика велејќи Господи спаси ме. И 31 а Исус веднаш ја испружи раката, го фати и му рече маловерен, зошто се посомнева? Е, повторно гледаме тука страф, сомнеш и јадење на верата. Верата не може да обстане со стравот, со сомнежот. ти се спротивни. И знаете зашто Петр паднал овде? Вика, Петар Чекорев сигурно доека да гледал во Исуса. Но штом го свртел погледот од Исуса и тоа назад кон учениците да се пофали, е он што прави, почна да пропаја. увереност, Значи, грижите, задржување на разочарувањата наместо на убавите моменти. А, што рековме друго, свртеността кон себе, и кон своите собствени сили. И овде исто така, самоувереноста, повторно свртеността кон себе е тоа. Фалењето, не за джабе вели таму Павле, со што би можеле ја да се пофалеме? Пред Господа, со ништо. По се е Негово, се ни дал. Па и верата е дарот од Бога. Нема со што да се фалеме. Сите тие работи не прават мало верни. Ја мислам дека доволно се поучивме што е она што ние зајакнува верата. Како што видовме овде од случајот со Петар, чекорел сигурно, се гледал на Исус. И учениците во корабо, доека биле во првиот случај, ако гледале на Исуса, веднаш ке го разбуделе и прво што ќе побарале Исус да, да им помогне, а не првин се обидували, направиле се што можат. Што често пати ни се случува на нас во животот ќе падне во некој во не знам, финансиска, ваква, таква, не знам, ситуација. И се ќе направиме, па не знам, врски може ќе фаќаме ако има потреба од врски за нешто или било што, и на крајот, ако нема ништо чаре, е, тогаш Господе помоге. Што е сосема спротивното. Господ треба да не биде прв. Да се држиме за Словото, да се држиме за витувањата, да проучуваме колко што можеме почесто, да слушаме проповеди, сега барем имате можности, е ако не сте погледнале, пак на некој начин да ја промовирам таа веб страна на Саше, затоа што е наистина изморетна, има многу материјали таму и уште многу има што не се ставени. Имате три серии, цели серии од а, Стивен Бор, серии кои што ги неаме тука прикажувано, нели јас кога прикажував на времето Стивен Бор, неколку проповеди, тоа беа од една трета серија, кој што се уште нема таму. Меѓутоа, серија за светилиштето околу 30 неколку делови, неверојатни се. Гледајте ги, затоа што сите се титлувани на македонски. Имате серија за оние спорни текстови за состојбата на мртвите. 7-8 дела е, исто. Неверојатна и таа серија. И уште една серија имаше. Не знам која беше таа, не ми текнува сеја. Меѓуто ова за светилиштето е неверојатно. Ја со Снеже почнавме да гледаме дома. А, мислам, ја порано ги имам гледано, меѓутоа ете сега можноста која се може и на македонски да се разбере, вистина е супер. Значи, и проповеди имате, и, значи, словото е на секаде околу нас. Само треба да имаме време, да најдеме време, да најдеме време и да му дозволиме да пребива во, наш, во нашите срца. Пребивајќи ако со тоа што Словото ќе пребива во нашите срца, ќе пребива Исус, ќе биде со нас, нема што да се плашиме, нема никакви грижи да имаме, да му се припуштиме во Негови раце и да добиеме да ја добиеме онаа цврста вера како што е имале и Данило и Седрак, Мисат и Евденару, затоа што доаѓаат такви времења, кога не буквално на кип, нема да се кланеме но како што вели откровение, ќе видиме од следната полука, на иконата на зверот ќе бидеме принудени, зверот ќе не принуди да се кланјаме на иконата на зверот. И пред самиот звер. За да не попуштиме тогаш, ние денеска треба да градиме вера. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин.